Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 20, 1940 Ang kapanganakan ni Bishop Emilio Bataclan isinilang siya sa Bantayan, Cebu. Naging pare sa edad na 25 at nagsilbi sa kanyang sinilangang bayan. Una siyang naging auxiliary bishop ng Archdiocese ng Cebu noong 1990. Ngunit makalipas ang limang taon, hinirang siyang obispo ng Iligan. Gayonman, taong 2004, muli siyang nailoklok bilang auxiliary bishop ng Cebu kasama si Bishop Polito Cortez para tulungan sa pamamahala si Archbishop Ricardo Cardinal Vidal magpasa hanggang ngayon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.